sin más preámbulo, directamente desde la isla del encanto, Puerto Rico. Yadier el incomparable, el tsunami, Puerto Rico, Manuel. El incomparable, el tsunami. ¿Dónde están los boricuas, puñetas? yeah, yeah, yeah, lo mejor de mí. El incomparable, baby. ¿Cómo se llama? Puerto Rico, Carolina, ¿Cómo se llama? ¿Dónde está la gente que está buscando con un alcohol? El incomparable, el tsunami. ey. Eh, Juguía con el alcohol. Toma un poco de esto. Toma, mami. Tú quieres beber, tú quieres joder, tú quieres encender. Toma, mami. con el alcohol. Toma un poco de esto. Toma, mami. ¡Ey! Tú quieres beber, tú quieres joder, tú quieres encender. Tú, tú, tú, tú tienes muchas cosas. Tú eres adicta a las cosas peligrosas, Adicta al alcohol, adicta a la joda. Es más, tú te vas a guiar hasta sola. Tú eres adicta a la era, Tú eres adicta a todo lo... Bebe, era, jode, era, fuma, era, bella, era. Espérate, espérate. Oye, cuando yo diga, tú eres adicta a todo lo que termina en era, ustedes tienen que terminar las palabras cuando yo diga, bebe era, jode era, fuma, bella, bebe, jode, fuma, bella, juquía con el alcohol, toma un poco de esto, toma mami, hey, Tú quieres beber, tú quieres joder, tú quieres encender. Toma mami. Juquía con el alcohol, toma un poco de esto. Toma mami tú quieres beber, tú quieres joder, tú quieres encender. Toma, mami. Tú eres adicta a la carretera, calle callejera se bebe botella. Da las seis de la mañana con tremenda borra. Y a, y a, bajar la bella. Tra, tra, me le fui por detrás. La pille, ya tuve, ¿qué más? Ella te miro, me miro, yo también la mire. pero yo fui el que gane. ¿Dónde están los boricuas, puñetas? ¿Dónde están? ¿Dónde están las mujeres solteras? Esto es lo nuevo. Y ella se juquea. Oye, si la ves, le y págale un trago a fuego. Oh no. Y ella se juquea. Oye, si la ves, le y págale un trago a fuego. Oye, juquía con el alcohol. Toma un poco de esto. Toma, mami. Tú quieres beber, tú quieres joder, tú quieres encender. toma con el alcohol. Toma un poco de esto. Toma, mami. Tú quieres beber, tú quieres joder, tú quieres encender. para ahí. ¿Dónde está la gente que le gusta el alcohol y beber a fuego y joderse? ¿Y dónde están los que le gustan fumar marihuana? suma ¿Dónde están las pretty girls? Esto, esto es lo mejor de mí para ti. My pretty girl. ¿Dónde está la gente de Tampa, puñeta? ¡Ey! hey, Let's go. Una chica muy bonita. Se me acerca y me dice cositas que me cita. Una chica muy bonita. Se me acerca y me dice cositas que me Y ella es my pretty girl. Uh oh, oh, oh. Ella es my pretty girl. Uh oh, oh, oh. Uh, my pretty girl. Uh oh, oh, oh. Ella es my pretty girl. Uh oh, oh, oh. Baby. Ella me cita con su vibe Lo que tú quieras, mamita, dale solo ven. Pide por esa boca. Tú sabes que me provocas. Y toma toma, toma lo que te toca. Toma, toma, toma lo que te toca. Si conocerme me, hablas así, solo dime qué quieres de mí. Que muchacha más elegante, estás en busca de, mil diamantes. Como quiera vamos adelante. solamente tienes que pegarte. Dale mami que, que yo voy a bailarte. Entonces tú serás mami my pretty girl. Oh, oh, oh, oh, ella es my pretty girl. Ooh, oh, oh, oh, oh, my pretty girl. Ooh, oh, oh, oh, ella es my pretty girl. Ooh, oh, oh, oh. Con un cuerpo fenomenal, en la orilla de la playa me queda atrapar. Una chica que ni me conoce, me está pidiendo gritos que la roce. Y que la ponga en pose. Que le dé y que le dé. Que la ponga en pose. Y que le dé y que le dé. Y así que toma, toma toma lo que te toca, toma, toma, toma lo que te toca. Pues dale que no pierdas tiempo, aprovecha que es el momento, siente el calor desde arriba este hasta que el sol. Yeah, yeah, my pretty girl. Oh, oh, no lo escucho, my pretty girl. Oh, no lo escucho más duro. Pretty girl. Oh, oh, oh, hey, my pretty girl. Oh, Oye, todo el que se siente orgulloso de ser boricua con la mano arriba, puñeta. Arriba, arriba, arriba la mano arriba, arriba, arriba, arriba la mano arriba, arriba, arriba. y todavía me pides que te dé y que te dé. Y todavía me pides que te dé y que te dé. Y así que toma, toma, toma lo que te toca. Toma, toma, toma lo que te toca. Boricua al cañar. Párenla ahí. Oye, ¿dónde está la gente aquí que le gusta el reggaetón, puñeta? Oye, esto es lo nuevo del disco para todas las gatitas que se pasan mirándome de la cabeza a los pies. ¡Ey! Tú te pasas mirándome. ¡Ey! de la cabeza a los pies. Baby, hey, y no lo puedes negar, no lo puedes ocultar. Yo creo que a ti también. Hey, te gusto, lo sé, me gustas también. Eres una hermosa mujer. Te gusto, lo sé, me gustas de la cabeza a los pies. hey. si ya yo lo noté, te vi mirándome, estás provocándome, estás tentándome, No noto en tu mirada, tú a mí también me agrada, así que dime qué vamos a hacer, baby échate para acá, no te eches para atrás, sé que te va a gustar, te voy a impresionar con movimientos de cintura, mamita tu estatura y ya yo te quiero probar. Hey, te gusto. Lo sé, me gusta también. Eres una hermosa mujer. Ey, te gusto, lo sé, me gustas también. De la cabeza a los pies. Ey. Dime que te gusta dime a mí lo que, me gusta de ti con tus ojitos achinados de la forma en que me miras. Al oído me suspira. En realidad, mami, me tienen chulao. Oh. Uh, oh, y estoy enamorado. Hey, y estoy enamorado. Uh y estoy enamorado. Hey. Y lo mejor de todo es que yo sé que a ti también te gusto, lo sé, me gustas también. Eres una hermosa mujer. hey, te gusto, lo sé me gustas también. Y ahora lo que nos gusta a nosotros los boricuas porque somos bien bellacos. Oye, y entonces qué vamos a hacer? Tú y yo solos en un cuarto, los dos haciéndonos canto. Oh, oh, oh. oh. Entonces qué vamos a hacer? Tú y yo solos en un cuarto, los dos haciéndonos canto. Oh, oh, oh, oh. Tú te pasas mirándome, mirándome de la cabeza a los pies. Ey. Y no lo puedes negar, no, lo puedes ocultar. Yo creo que a ti también, baby, te gusto, lo sé, me gustas también. Eres una hermosa mujer. Te gusto, lo sé, me gustas también. De la cabeza a los pies. Oye, y entonces qué vamos a hacer? Tú y yo solos en un cuarto, los dos haciéndonos canto. Oh, oh, oh. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Tú y yo solo en un cuarto, los dos haciéndonos canto. Oh, oh, oh, párala ahí, párala ahí. Oye, aquí hay gente de Carolina. Ponce, Guainabo, San Juan, San Dulce, donde Coamo, Calley. Humacao en la casa también. Ponce, por ahí está Lipi y Ronald, mi combate de Ponce, puñeta en la casa. Oye, Guayama también en la casa. Vega Baja, Vega Baja, Vega Alta. Yo soy boricua. Yo soy boricua. Ey, y yo soy boricua. Puerto Rico al Callao. Oye, ahora esta canción, como yo nací para cantarle a las mujeres, de verdad yo le canto a las mujeres. Esta canción estuvo cinco meses consecutivos número uno en Puerto Rico, Colombia, México, todos lados. Y es para las mujeres que se queden tranquilas y se dejen llevar por el tsunami, el incomparable. Ey, esto es. Esto dice. Tranquila, déjate llevar. ¿Cómo dice? Que tu cuerpo me tiene loco y ya no puedo aguantar las ansias de quererte llevar. Baby, a un lugar donde estemos solos y nadie nos venga a molestar. Porque tú me tienes loco, loco, loco, loco, loco. De mirarte me desenfoco solamente dame un, porque tú me tienes loco, loco. Ey, de mirarte me desenfoco. Ay, dame un poco de eso que tienes que tanto te esconde. Tú solo dime ahora cuándo y dónde. Yo solamente quiero ser tu hombre. Cuando te sientas triste y necesitada, cuando te sientas sola, Tú solamente me amas que yo contestaré. Como dice Boricua, porque tú me tienes loco, loco, loco, loco, loco. De mirarte me desenfoco, solamente porque tú me tienes loco, loco, loco, loco, loco. De mirarte me desenfoco. Ey. Porque tú me tienes loco de mirarte y yo me erizo si te toco. Tú eres una hermosura, me encanta tu cintura, tú eres candela pura. Solo dame la oportunidad de hacerme dueño de tu piel. Entonces mami vas a ver que te va a gustar. Tranquila, déjate llevar que tu cuerpo me tiene loco y ya no puedo aguantar La ansia de quererte llevar. Baby, a un lugar donde estemos solos y nadie nos venga a molestar. ¿Cómo dice Puerto Rico ese corrido? Porque tú me tienes loco, loco, loco, loco, loco. Ey, de mirarte me desenfoco. Solamente porque tú me tienes loco, loco. De mirarte me desenfoco. Solamente, ey. Y dame un poco más, y dame un poco, y dame un poco más. Y dame un poco más. Que ya no puedo aguantar. Dame un poco más, y dame un poco, y dame un poco más. Ve. Y dame un poco más, dame un poco. Y déjate llevar. Oye, para ahí. Puerto Rico al Callao. Latino al Callao. Oye, ahora yo quiero que si a mí me matan, ustedes me recuerden así a mí. Oye, si me matan, yo quiero que recuerden a Ramón como Yadiel el León, el que chanteaba, cantaba y entonaba y cuando se trepaba la tarima vibraba el dolor de cabeza de todos estos novatos, pero tranquilo pela pues, gato, porque si no me matan te juro por mi madre que Yadiel para rato, porque yo soy el más bestial, el de dos vocal, no un mirar, acepta los muchachos no me pueden parar, desde que yo salí cuando yo saco algo lo pongo a y no miento. Soy el más violento, o al sur represento y vengo desde pose como tempo. Y vengo desde pose como tempo. para ahí. Boricua al Callao. ¡Ey! Oye, zúmbala. ¡Ey! Esto es para las gatitas que me gustan y le gusta el perreo. ¿Dónde está la gente que le gusta el perreo, puñeta? ¡Ey! Y ella quiere hangar. Ella me llama de noche para ir a buscar porque quiere bailar. Y yo no le digo que no. Y ella quiere hangar. Ella me llama de noche para ir a buscar porque quiere bailar. Y yo, ey, porque me gusta, su cuerpo me gusta. Ella me gusta, ay, me gusta, su cuerpo me gusta, su carita me gusta, su cuerpo me gusta. A mi flow ella se ajusta, me gusta, ella me gusta y yo. Se y a mí me gusta su ojito pero más me gusta como grita cuando le di Yo le doy bien duro. Ella sabe que yo soy el más que le mete la garra y aprieto. Yo soy el hombre que ella le pone respeto y ella viene conmigo. La jalo de la manimera porque me gusta, su cuerpo me gusta. Ella me gusta, me gusta, su cuerpo me gusta. Su carita me gusta. Me gusta su cuerpo me gusta, a mi flow ella se ajusta, me gusta. Ella me gusta y yo no le digo Ey, ella es radiante como una estrella, demasiado de bella, me cojo y más. Le dice a sus amigas y que si me miran pelea. La realidad es que está envuelta, es que nadie la ha dado y no es que esté enchuleteado. Ella sabe que ahora mismo soy el yo no la dejo con las ganas, no. Yo no la dejo con las ganas. Porque me gusta. Su cuerpo me gusta. Ella me gusta, ay, me gusta. Su cuerpo me gusta. Su carita me gusta. me gusta. Su cuerpo me gusta. A mi flow ella se ajusta. Me gusta. Yo no la dejo con las ganas. No, eso es toda la noche dándole bien duro. A las mujeres les gusta eso, que le den toda la noche. Y ella quiere hangar. Ella me llama de noche para ir a buscar porque quiere bailar. Y yo y ella quiere hangar. Ella me llama de noche para ir a buscar porque quiere bailar. Y yo porque me gusta, su cuerpo me gusta, ella me gusta, me gusta, su cuerpo me gusta, su carita me gusta, su cuerpo me gusta, a mi flow ella se ajusta, me gusta, ella me gusta y yo no le digo que Oye. Y ella es radiante como una estrella, demasiado de bella, me coge y me atropella, le dice a sus amigas que yo soy de y que si me miran pelea con ella. La realidad es que está envuelta, conmigo está suelta, es que nadie la ha dado. Y no es que esté enchuleteado. Ella sabe cara. Y a mí me gustan sus ojitos, me gustan su Pero más me gusta como grita cuando le di fuerte. Yo le doy bien duro. Ella sabe que yo soy el más que le mete la garra y la aprieto. Yo soy el hombre que ella le pone respeto y ella viene con la agarró de la mano. para ahí. Oye, ¿a cuánta gente le gusta lo romántico aquí? ¿Dónde está la gente que creen en el amor? Oye, yo tenía una persona que quería volver conmigo y yo le dije, ¿para qué volver si ya yo tengo quien me ama? Oye. Ey, ¿cómo dice eso? Yo quiero saber si los boricuas se saben eso. ¿Cómo dice? ¿Para qué? Más duro. ¿Quién eres latino, representa más duro. Ey si ya tengo quien me ama, es toda una dama, es una princesa la que mis heridas. Sin embargo, tú, enviada por Lucifer, que ha llegado hoy de nuevo para que yo caiga en su garra. Pero no. Oye pero no, que ha llegado hoy de nuevo para que yo caiga en su garra, pero no, pero no, mujer venenosa, maliciosa, boca, cosa de especial, igual que ñejo Hoy de nuevo vienes tú a confundirme para que yo caiga en tu garra y de nuevo destruirme. Y tú quieres otra vez, pero qué, pero no, porque... Yo tengo otra mujer. ¿Y para qué volver? Si ya tengo quien me ama, si ya tengo quien me ama, ¿para qué volver? Si ya tengo quien me ama, si ya tengo quien me ama. Esta canción es dedicada a una mujer que se marchó, me abandonó de mi abuso me traicionó. Sigue siendo la vida sabiendo que ahora. Cuando pensé que esa mujer a mí no me importaba, llegaron pensamientos que yo nunca. Era el dolor y el sufrimiento. Al no darme cuenta que tú solo eras y el cariño que te daba tú lo dentro era otro que en la noche. Por razón tú me peleabas cuando preguntaba que si era 100% fiel. Ya las cosas que vivimos, solo un par de cicatrices unos cuantos pensamientos. Pero recuerda, ¿cómo dice eso? ¿Cómo dice? yo no voy a volver. Dígaselo ustedes. No, no. Yo no. ¿Para qué carajo? ¿Para qué? Oye, volver. Si ya tengo quien me ama. Si ya tengo quien me ama. Tengo otra mujer. Tengo que. Tengo otra. No lo escucho que se escucha en Puerto Rico. Ey, Wow. Párala ahí, párala ahí, párala ahí. Oye, yo tengo una versión underground. ¿Cuántos aquí son mayores de edad? ¿Cuántos aquí son mayores de edad? Oye, aquí se puede hablar malo, se puede hablar malo, puñeta. Oye, eso dice, ¿para qué volver? Si ya tengo quien me lo mama, mama. Si ya tengo quien me lo mama, mama. ¿Cómo dice? ¿Para qué volver? Oye, si ya tengo quien me lo mama, mama. Si ya tengo quien me lo mama, mama. Si ya tengo quien me lo mama, mama. Si ya tengo quien me lo mama, mama. Oye, y me lo mama bien. Oye, me lo mama bien. Me lo mama bien. Wow. para ahí. Ustedes se acuerdan de esto que decía. Sol, playa y en la arena vamos allá. Que hace calor. ¿Cómo dice? Sol, playa y en la arena vamos allá. Que hace calor. Quítate el pantalón. Y decía. Baila morena, baila morena, debajo el sol. Baila morena, baila morena. Y un tal el block que se quema. Ella es blanquita y se pone de piel canela. Ella me llama siempre para que crema. Y a mí me gusta esa nena. Te la presento, se llama Lorena que en el agua ya aparece una sirena. Y a mí me gusta, ella me encanta, ella se luce cuando ya el canta. Otra vez, sol. Que hace calor. maduro, quítate el pantalón, oh, sol. Playa y en la arena. Que hace calor. Quítate el pantalón. Oye. Pero como yo la compuse las dos, esta es la segunda parte. Y en este verano sale el sol. Y si sale el sol hace calor. Oh no. Quítate el pantalón. ¿Cómo dice? Sol, playa y en la arena. Qué linda está esa morena. Pero qué cosa más rica. Qué cosa más rica. Maturo, Sol, playa y en la arena Qué linda está esa morena, pero qué cosa más rica. Qué cosa más rica. Qué cosa más rica. Buqueo con Lorena, vamos para la playa. Un par de creepy en la mano, una botella, de nuevo se forma. Te quita la toalla y ya di Hey, hey, vamos para la playa. El sol ya salió así que hace mucho calor. Yo que tú me quito el pantalón y vente ya. Como dice, Soy playa y en la arena. Qué linda es esa morena, pero qué cosa más rica, qué cosa más rica. Soy playa y en la arena. Qué linda es morena, pero qué cosa más qué cosa más. Y aquí faltaba yo el verdadero. Tratar de parar a mí, el tsunami, motivador de... Ya te lo dije, baby. Píllala, píllala. Tírala, tírala. Hey, hey. Hey, hey. Y si ella es boricua. Y si de Carolina. Y si de Vega Alta. Y si de Ponce si ella te de si le gusta el reggaetón, si le gusta beber ron, se la lleva el león. Sol, playa y en la arena, qué linda está esa morena. Pero qué cosa más rica, qué cosa más rica. Sol, playa y en la arena, qué linda está esa morena. Pero qué cosa más rica, qué cosa más rica. Puñeta, todos los boricuas con la mano arriba. Del lado, al lado, del lado, al lado, del lado, al lado, del lado, al lado, del lado, al lado, del lado, al lado. Oye, y si es puertorriqueña, si es guatemalteca, y si ella es mexicana, y si es dominicana, el sol ya salió así que hace mucho calor. Yo que tú me quito el pantalón y vente ya. Sol, playa y en la arena, qué linda está esa morena. Pero qué cosa más rica, qué cosa más rica. Ey, sol, playa y en la arena, qué linda está esa morena. Pero qué cosa más rica, qué cosa más rica. Oye. Ahora cuando yo diga algo, ustedes dicen, se va también Ok. Y si ella es pelirrubia, y si ella es pelinegra, si es flaquito, gordita, trigueñito, blanquita, después que ella tenga, se va. Si le gusta el reggaetón, si le gusta beber ron, y si le gusta fumar, me la llevo para Puerto Rico. Y yo le guayo el culito. Para ahí. Oye, ¿a cuánta gente aquí le gusta la bachata, puñeta? Oye, esto es romántico. ¿Cuántos se mueren por una persona aquí? Oye. Sigue número uno todavía. Nadie quiere que tú y yo estemos juntos. ¿Cómo dice? Pero yo seguiré luchando por ti. Porque sin ti yo me muero, muero. Me muero, muero. Ay, yo me muero, muero. Oye, todo el que sepa bailar bachata, que venga conmigo. Empezamos para acá todo el mundo, la cuenta de tres. Una, dos, y todo el mundo para acá. Ay, yo me muero, muero. Me muero, muero. Ay, yo me muero, muero. Me muero, muero. Ay, yo me muero, muero. Me muero, muero. Si tú no estás aquí, si tú no estás aquí, yo voy a enloquecer. Yo me podría morir. Si tú no estás aquí, tú eres la dueña de mi vida. Canta, loco. Mira, sube el volumen a este. Contigo yo puedo sentir lo que nunca sentí. Contigo yo puedo vivir y ya. Eres mi gran amor. Y yo nunca a ti te dejaría. Porque me muero, muero. Me muero, muero. Ay, yo me muero, muero. Me muero, muero. Ay, yo me muero, muero. Me muero, muero. Y aunque como quiere yo lucharé, contra el mundo yo. A tu lado yo estaré y nunca te abandonaré. Porque tú eres mi amor real. Contigo yo aprendí a amar. Nadie quiere que tú y yo Habla. Pero yo seguiré luchando por ti. Oye, nadie quiere que tú y yo estemos juntos. Pero yo seguiré luchando por ti. Porque sin ti yo me muero, muero. Me muero, muero. Ay, yo me muero, muero. Me muero, muero. Ay, yo me muero, muero. Me muero, muero. Si tú no estás. Ay, yo me muero, muero. Me muero, muero. Ay, yo me muero, muero. Me muero, muero. Ay, yo me muero, muero. Ahora yo le digo a toda la gente que está aquí, boricuas, mexicanos, colombianos, lo que sea, latinos, los amo de corazón, mi gente, a todo el mundo. Gracias por el apoyo, ya tienen incomparable. Oye, oye, y me voy con el himno del reggaetón, lo que cambió el género. Zúmbala ahí. Despacio bailame, no pierdas el control. Ya estás bañada en sudor y piden más. Despacio bailame, no pierdas el control. Ya estás bañada en sudor y pide más. Tú me llamas cuando quieres guiar. tú me llamas cuando quieres bailar. Y yo sí, pero tengo que contestar porque me pone mi mal. Y sin ti no puede estar. Y te busco, te, seduzco y me luzco porque tengo gata linda y un carro de lujo. Tú me embrujas, yo te embrujo. ¿Cómo dice? y yo te mi fashion girl. Yeah, yeah, mi fashion girl. agrada de que tú seas así, de que salgamos para un sitio y toditos tengan que mirarte. Y yo soy el único que puedo tocarte y besarte. También me agrada cuando te pones mami tu gafita prada y te vas a jangar con, el león. Con tu cartera Luis Butón. Y tu mahonga, el mani que del Burani. Mi fashion girl. ¡Duro! Yeah, yeah. Mi fashion oh, Tú eres mi fashion tan chulina aquí. Cuando yo le doy un aquí, y le riego el liti porque soy su papi. Ella me dice todo esto es para ti y de gratis y tan chulina aquí. Cuando yo le doy un aquí, y le riego el liti porque soy su papi. Ella me dice todo esto es para ti y de gratis. Yo estoy envuelto con ella. es esa bella. Es que cuando me besa yo, llego a las estrellas, Uh, me gusta. Ella me gusta, me gusta. Estoy envuelto con ella. Es que ella es tan bella. Es que cuando me besa. Yo llego a las estrellas azul. Me, me gusta. gusta. Ella me gusta, me gusta. Mi fashion girl. Despacio bailame, no pierdas el control. Ya estás bañada en sudor y piden bailame. Despacio bailame, no pierdas el control. Ya estás bañada en sudor y pide más. Tú me llamas cuando quieres hanguear. Tú me llamas cuando quieres bailar. Y yo sin pero tengo que contestar porque me pones bien mal y sin, ti no puedo estar. Y te busco, te seduzco y me luzco porque tengo gata linda y un carro de lujo. Tú me embrujas, yo te embrujo, tú me rujes Y tan chulina aquí cuando yo le doy un aquí y le riego el liti porque, soy su papi. Ella me dice todo, todo esto es para ti y de gratis y estoy envuelto con ella. Es que ella es bella. Es que cuando me besa yo, llego a las me gusta. Ella me gusta, me gusta. Oye, ahora yo quiero una bulla de 10 segundos que se escuche en Puerto Rico. Boricua, una bulla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Gracias, mi gente, el incomparable, el Tsunami, la bestia.